Pilnie patrz, gdzie mój ślad, ja pokażę ci świat, w który wejdziesz z zapartym tchem. Pośród zabaw i uczt zechcesz zostać już tu. Hej, Sezamie, otwórz się! Arabska noc, jak arabski dzień. Leci ze mną tam, zdumiejesz się sam, pomyślisz to cel. Arabska Literacki dzień Za tobą krok w krok Przez mrok jak szar Sunie czarni wycień. Kiedy czas zwiewaj precz Z cudów nie ziewaj lecz Cudów patrz, stawiaj miecz na sztorc Przygód sto możesz mieć Hop na dywan i leć Znów cię czeka arabska noc Aladdin